კურთეულ ხარ შენ ქრისტე ღმერთო ჩვენო რომელმან ყოვლად ბრძნად მეთევზურნი გამოაჩინენ მიჰფინე რა მათ ზედა ყოვლად წმინდა სული შენი და მათ მიერ ყოველი სოფელი მოინადირე კაცთ მოყვარეო დიდება შენ და